Poktefa Europa mailako mugaz gaindiko diduztatze fondoa da Espainia, Frantzia eta Andorra arteko eremua izuzendua. Gaur egungoa seigarren sustengo programa da, 2008 zazpira arte luzatuko dena, eta usaiaz kanpoko diruztatze batekin, Akitania berriako haute txiden Mathieu Berger. Oui, 2014-2020 on avait 189 millions d'euros, et là on a 243 millions d'euros. Euh, dans un contexte euh, où les budgets d'argent public se diminuent, on se rend compte que c'est une opportunité extraordinaire Urutara behunta behoita iru milioi euro beraz banatzekoak, eremu ejaldoi batean, Andoja, Bartzelona edota Garona garaia eskualdera arte joaiten baita poktefa. Baina gure lujaldean berezitasun bat, alere lehen aldiko, Nafarroa, Euskadi, Euskal Elkargoak eta Biarnoko Baretos Ibarrak bat eginen dute eremu batean, eremu horrek ama bost milioi euro eskuratuko ditu. Ce territoire doté de 15 millions d'euros de fonds européens, ce qui veut dire qu'il y aura 22 millions d'euros de projets, puisqu'il y a toujours 35% d'autofinancement, euh, centrés sur trois priorités, euh, la politique linguistique et le plurilinguisme, le transport et la mobilité transfrontalière et l'emploi transfrontalier, pour développer ce qu'on appelle les bassins de vie transfrontaliers. On a commencé à travailler avec l'OPLB, euh, Oshkarabidea du gouvernement de Navarre et le département de politique linguistique d'Euskadi, pour identifier quels seraient les projets à soutenir. Aquitania Berria Kadina Nafarroa euro eskualdeak bideratuko du diru hori, besteak beste proiektu deialdien bidez, lehen deialdia 2008 lauan martxan emango da.